o'ttiz uchinchi o'gdilmish aliki alchilikka avatish uchun qandoq odam bo'lishi kerakligini aytdi o'gdilmish javob berib dedi ay aley bu ishqa nihoyat ko'p bilim ishlatish kerak elchi hamma kishilarning sarxili bo'lishi kerak bilimlik idrokliq nihoyat yuraklik bo'lishi kerak xudoning qullari ichida ang tanlang'ini kishilarning yaxshisi uning elchilari edi har turlik ishlar elchi bilan putidu ko'rkam ishlar elchi vositasi bilan qo'lga keladi elchi bak idrokliq ig'ir besiq bo'lishi bilimlik bo'lishi so'zga ta'bir beralaydigan bo'lishi kerak yana so'zning ichi teshini bilishi kerakki buning bilan zimmasiga olgan ishlarni o'rinday olasin jahon so'rag'on xalqi boshchilik qilgan bag bilimlik va yaxshi odam nima deydi angla ko'pning ichidan tanlangan kishi aqlliqni bil bilimlikni xalqning cho'ng qil qaysi ishda idrakni birinchi o'ringa qo'ysa shu ish bir boshqa chiqadi buni ko'p sinadim dono qaysi ishqi bilim ishlatsa shu ishga erishidi natijani qo'lga keltiralaydi idrok ish qilinsa bilim boshchilik qilsa kishi qilmoqchi bo'lgan har qandaq ish o'ngishli bo'ladi elchi ko'zi ko'ngli to'q sodiq bo'lishi ish harakati ishonchlik durust va to'g'ri bo'lishi lozim sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi bagning foydasini tilaguchi begini chin ko'ngildan so'yidi begiga nab beradigan sadık kişini bil sodiq kishiga erishsang uni o'z bag'ring deb hisobla sodiq xizmatchi jon jigarga o'xshaydi balki jon jigardan yaqinroq yurak qiyniga o'xshaydi oshko'z odam o'ziga hokim bo'lolmaydi oshko'z kishilar elchilikka yormaydi ko'zi to'q odam kambag'al bo'lsimi boy hisoblanadi chidamliq qanoatchan kishi hamma ishga qodir bo'ladi oshko'z odam tamaxo'r keladi tamaxo'rlik yomon odat tamaxo'r odamlarning nomi tilamchi ko'zi to'q kishi nima deydi angla ko'zi to'q kishilar eng boy kishilardir oshko'zlik kimni kambag'al qilgan bo'lsa bu dunyoning borliq ne'mati uni beytanmaydi kimni tamaxo'rlik qul qilib olgan bo'lsa uningdan faqat o'lim bilanla ozod bo'ladi osh ko'zlarga pand nasihat qilg'uchi va bilim berguchi kishi teg'imi yaxshi aytgan inhki to'liq boy bo'lay desang ey mard shavkatlik ko'ngil boyligini tiligin ko'zi to'q qanchalik qul bo'lgan holatdimi bagdur oshko'z odamning baglikidan qulluq yaxshidir qaysi bag oshko'z bo'lsa u gadoy kambag'aldir qaysi qulning ko'zi to'q bo'lsa u bagdur ko'ngli boydir elchi hayoliq ig'ir besiq ham xushbeil bo'lishi kerak xushbeillik bilan turli bilimlarni bilish kerak hayo bo'lmasa odam qo'pol pas bo'ladi kishilar hayo bilan ishonchlik harakat qila oladi ig'ir besq odam muloyim deb atiladi xushbe'el siliq bo'lsa so'ygiga sazovar bo'ladi odamda zeraklik bilan bilimmi bo'lsa shu bilim bilan hamma ishga qo'l uzatolaydi bu betni o'qig'in va nima deganligini angla o'zingning ishini bilim bilan boshla bilimni o'zingga hamroh qil har ishni idrok bilan tushunib bilim bilan bil kuning qutluq yillaring saodatlik bo'lsin Zeraklik bilan kishi tilikiga yetadi. Oldi bilan bilim o'gan, aql top, ondin ishqa kirishkin. alchi zeraklik bilan turlik yiziqlarni bilsin. Yiziq bilsa, kishi ondin chechan bo'ladi. Yazalasa, o'qiyalasa, so'zni tushansa, kishi ondin o'zini olim qila olaydi Elçi har xil hunar fazilatni to'liq bilsa, bu fazilatlar bilan kişi yüzünü yo'riq qila oladi elchi kitoblarni o'qib so'zlarni tushuna olsin she'rlarni o'qisin şiir o'zimi she'r nujum ilmini tip ilmini bilsin tush o'riy olsin tush uning o'rigidek bo'lsin hisob va handasanimi bilsin adad jazrani va meydan o'lchashni bilsin yana damka şahmat o'ynashni yaxshi bilsin raqiblari uningdan rasamat bo'lsin chavgan o'yinida mahir bo'lsin o'qmi atolisin qushchilik va ovchilikda dunyoda oldinqi qatorda bo'lsin har xil tilloni bilsin so'zlayalisin har xil xatlarni bilib yozolisin ana shu barcha bilim fazilatlarni bilgandilar bundoq elchi tilakka loyiq bo'ladi elchi yomon yaramas bo'sh bir odam bo'lsa shubhasizki u borgan yerda bagning e'tibori qolmaydi elchi bo'lib bog'ichi kishi bak yaxshi bo'lishi har turlik ishda yuraklik harakat qilishi lozim uningga nachi turlik hunar ishlatsimi raqiblarini utib hurmatga ega bo'lishi kerak qandoqli bir kishi uningga so'zlasa tushunib bilishi lekin maxfiy tutishi lozim elchi har xil hunar fazilatlarni bilsa begining nomi yuksiladi әлді ұлық болады. Бұл ішланы біледіған мойыспіт неме дейді, аңла. Бұл сөзіні түшенмеген кішінің әқлі жоқ. Kimning hunar fazilati bo'lsa, uning nomi chiqadi. Agar hunar fazilati bo'lmasa, nomsiz qeriydi. Kishi fazilati bilan ustun turadi. Hunar fazilati ko'p bo'lsa, kishi ushqandek yuksiladi. Kishi fazilati bilan qo'lini uzartsa, egiz tog'ning beshini egib yaga enish turadi elchi so'z tushunadigan hozir javob bo'lishi kerakki so'ralgan so'zga to'g'ri javob bera olasin elchi may ichmaslikka o'zini obdan tuta olishi kerak o'zini tuta olgan kishi baxtning egisi bo'la oladi bilimlik may ichsa bilimsiz bo'ladi bilimsiz mas bo'lsa uning nemisi qoladi Мәй білімге әқылғы дүшмәндір. Мәйнің намы әқиқатән жаңжал ғавғадыр. Қанчілік білімлік, идрақлық адам болмысын, ішімлікке беріліркен өз ішіні бұзыды. Қанчілік аялық, сылық, қылықлары ұз кіші болмысын, мәй ішчіліккен барлық қопаллықланы қылыды. Әпсіз ki, kişiler haya, akıl, idrak ve bilimni ashu nopok ichimlikka berib yetadi ay go'zal may Мәй may ichsa kishining baxti ketadi may ichguchining nomi sarong talva bo'ladi qeringa ichimlik kirsa so'zni sirtqa chiqaradi chiqqan so'z yenib kelib o'zingni o'rtaydi bu bet aytquchi nima deydi аңла. o'qig'in uning ichi teshi echiladi agar mast qilg'uchi ichimlikni ichidikansan ko'ngil siringni ochding va ichingdikini sirtqa chiqarding bilimlik may issa bilimsiz bo'ladi bilimsiz may issa go'dak balog'a aylanadi alchi tili o'z dili ochiq bo'lishi kerak so'zi o'z ham bak aqlliq bo'lishi kerak tili o'z kishi sing'ishlik bo'ladi so'zi o'z kishining ishimi yaramliq bo'ladi u as g'ushliq bo'lishi so'zni unutib qolmasligi qandoq so'zni anglasa uni ching saqlashi kerak o'sni chiroyi ko'rkam qomatlik bo'lishi chash soqili yasalgan bo'y turqi kelishgan bo'lishi kerak o'zi mardona va g'ayrati cho'ng bo'lishi kerak kishining qimmati shu ikki narsa bilan bo'ladi so'zi yumshoq shekardek shirin bo'lsa shirin so'zga cho'ngmi kichikmi yumshaydi qara elchining hamma ishi so'z bilan bo'ladi so'zi yaxshi bo'lsa tilikiga erishadi davlatman ali mushundoq bir odamga erishsa uningga elchi degan nomni basi bo'ladi yiroq yot chet yerlargimi yoki o'z ichigami uni elchi qilib avatsa bo'ladi alining o'gdilmishga suoli alik aytdi buni angladim va çendim. yana bir sualım bor uni aytib bergin Sen mendan yana bir so'zni oyima men sana so'zingning haqqini o'tay ey zirek! Beg ishinib xatlarni yozdiradigan tütükçi kotib kandak bo'lishi kerak